chapter 15. Caetinis catilthontes apotes Judaeus id dascon tus adelphus hoti ean me peritemnesthe to ETHEI mouseos u dunasthe sothenai. Genomenes un staseos cae zeteseos uc oliges to Paulo cae to Barnaba pros autus et taxan anabainen Paulon cae Barnaban cae tinis alus ex auton pros tus apostolus cae pres buterus es Jerusalem peri tu ze tematos tutu. Hoi men un PRO pimpfentes hupo tes ecclesias dier conto ten foinicen cae Samarean ec die gumenoi ten epistrophen ton ethnon kai epoiun karan megalein passin tois adelphois paragenomenoi de eis hierusalem ape decthesan hupo tes ecclesias kai ton apostolon kai ton presbyteron anegelan te hossa hotheos epoiesen met auton ex anestesan de tinnis ton apostolon apo tes haereseos ton pharisaion pepis legantes hoti de peritemnein autus parangelein te terrein ton nomon mouseos sunec thesan de hoi apostoloi kai hoi presbyteroi idein peri tu logu tutu poles de sudze te seos genomenes Anastas Petros epen pros autus Andres Adelphoi hu mes epistas hoti af hemeron archaion ho theos in hemin exelexator dia tu stomatos mu acusai ta ethne ton logon tu euangeliu kai pistiusai kai ho cardiognostes theos emartu resen autois dus autois to apnuma to hagion kathos kai hemin kai udin die krinnen metaxu hemon te kai auton te pistei katharisis tas cardias auton nun un te peradzate ton theon epithenai zugon epiton trakelon ton matheton hon ute hoi paturis hemon uter hemes iscusamen bastasai. Alla dia tes caritas tu curiu Iesu pistuomen sothenai cathon trapon cacenoi. Esigesen de pan to plethos kai ekuon Barnaba kai Paulu exe gumenon hossa epoiesen hotheos semea kai turata en tois ethnesin de auton. Meta de ta sigesai autus, apacrithae Iacobos legon Andres Adelfoi accusate mu. Su meon exegesata cathos proton hotheos epe laben ex ethnon laon epe to anomati autu cae tuto sum fo nusen hoi logoi ton profeton, cathos gegraptae, metatauta tauta anastrefo cae anoica da ten scenen da ten peptoquian cae ta catescamena autes, anoica domeso meso cae anorthoso autein. Hapos an exe te sosen hoi kata loipoi ton anthropon ton curion kai panta ta ethne ef hus epi kekletai ta onoma ep autus lege curios ha poion tauta panta gnosta ap ionos estin to theo panta ta erga autu dia ego crino me parenoclein tois apo ton ethnon epistrephusen epiton theon alla epistelai autois tu apekestai apo ton alis gematon ton eidolon kai tes porneas kai tu pnictu kai tu haematos Mouses gar ec geneon archaion, cata pollen tus cerusontas auton eke in tais synagogais cata pan sabaton ana genoscomenos tote et doxen tois apostolois kai tois presbyterois sun hole te ecclesia ecclesamenus andras ex auton pempsai es antiochian sun paulo kai barnaba Judan ton epikalumenon Barsaban kai Silan Andras he gumenus in tois Adelphois. Grapsantes dia keros auton tade hoi apostoloi kai hoi presbyteroi kai hoi Adelphoi tois katatein Antiochean kai Surian kai Kilikian Adelphois tois ex ethnon Kyrene Epede e custamen hoti tinis ex hemon ex elthontes fontes et araxan humas logois ana zontes tas psukas humon legontes peritemnestai kai terrain ton nomon hois u dies de lamtha edoxen himin genomenois homothumadon ek andras pemsai pros humas – Suntois Agapetois Hemon Barnaba kai Paulo Anthropois para dedocosin tas psukas auton huper tu onomatos tu curiu Hemon Iesu Christu Apostalcamen un Judan kai Silan kai autus dialogu apangelontas ta auta edoxen gar to hagio pneumati kai hemin meden pleon epithestai humin baros plain ton epanages touton apekestai edo la touton kai hymatos kai paniktu kai porneas ex hon dia te runtes he autus iu praxeter eroste poimen un apoluthentes eilthon eis antiochean, kai sun agagontes to plethos epedocan tein epistolein, anagnontes de ekaresan epi te paraklesei, Judas te, kai Silas, kai autoi prophetai ontes, dia logu polu pare tus adelphus, kai epesterixan poiesantes de chronon apeluthesan met erenes apoton adelphon pros tus apostolus. Paulos de cae Barnabas dia tribon in Antiochia didascontes cae euangelizomenoi meta cae heteron Paulon ton logon tu curiu. Meta de tinnes hemeras, epen Paulos pros Barnaban, epistrepsantes de episkepsometha tus adelphus hemon kata passan pollin, in heis gelamen ton logon tu curiu pos ecusen. Barnabas de ebuliusato sum paralabain ton Ioannin ton calumenon Markon, Paulos de exiu ton apostanta ap auton apo pamphulius, cae me sun el fonta autois, es ta urgon me sum para tuton. Egenita un um paraxusmas hoste apa coris autus, ap alelon ton te barnaban para ton marcon, ec plusae es cupron. Paulos de epilexamenos silan, ex elthin parodothes te carati tu theu hupa ton adelphon diercata de ten surian kai kilikian episteridzon tas ecclesias